archivo de la memoria. que yo me voy, que yo me voy, que yo me voy a la a defender la bandera Como recompensa de los servicios prestados en la persecución de la partida carlista que se presentó en Confrides el 20 de julio del presente año 1869 y cuyos individuos fueron capturados en su mayor parte, ha sido propuesto por el Ministerio de la Gobernación para la Cruz de Isabel la Católica don Antonio Giner, alcalde de Sella. Nos complace sobremanera que así se apresure el Gobierno en premiar el comportamiento de los patriotas, que no vacilan en abandonar sus hogares y familias para defender con las armas en la mano la libertad y el orden enviamos nuestro parabién al interesado, confiando en que su resuelta y enérgica actitud en favor de las conquistas de la Revolución ha de tener en nuestra provincia muchos imitadores, sin contra lo que no es probable, los partidarios del absolutismo se decidieran a tentar fortuna en esta parte de la península. Carlistes en Sella. entre 1868 i 1874, destronada la reina Isabel II per la Revolució, exsucceïren en Espanya una monarquia democràtica, dos formes de repúbliques, federal i unitària, una guerra en Cuba i dos guerres civils, la cantonal i la carlista, que s'acompanyen d'un seguit de governs i cols d'estat que suposaren un desmoronament generalitzat de l'Estat. En aquest context, amb el rerefons del conflicte successori, l'alçament dels seguidors del pretenent autonomenat Carlos VII canalitzaren el malestar social provocat pel canvi de règim, la inestabilitat social, les males collites i la crisi econòmica. La guerra civil, anomenada Tercera Guerra Carlista, va ser especialment cruenta al País Basc, Navarra, Catalunya i part del País Valencià. En aquest últim, va ser una guerra desenvolupada fonamentalment en el medi rural, on els sublevats feren ús de la guerra de guerrilles per aconseguir els seus objectius. Això degué de ser el començament de 1872. Des de feia uns anys que ja sentia en l'ambient i després de que el senyor Toni l'alcalde acabara amb una facció carlista d'uns 40 homes, allà dalt en Aitana, començaren a arribar notícies d'alçament a les Vascongades, al Maestrat, a Oriola o a València. Aixina que no va tardar molt en organitzar-se una partida en la Marina, que va comandar Ricardo Fuster i José Joaquín Tous, que eren senyorers de Benidorm. Les partides sublevades estaven armades i es dedicaven a recórrer els pobles, reclutant gent, prenent provisions, la recaudació dels ajuntaments i buscant la connivència de la població local per estendre les revoltes i acabar amb el règim dels liberals. Lentament, les faccions carlistes van anar consolidant-se, incrementant el nombre d'efectius, però el finançament era escàs i els recursos limitats. Bé, jo, com no tenia massa que fer, em vaig allistar perquè pagaven 7 reals i donaven alpargates, perquè anàvem a peu i caminàvem moltíssim. En 1873 ja serien en total més de 1.000 soldats corrent per la província i passant de tant en tant a la de València. Tots portaven blusó, un pantaló bombatxo i una boina roja o blanca, segons. Els majors portaven fusils francesos, que dien que els havien crompat a la guerra franco-prussiana, però allí eren també un fum de segals de 12 a 15 anys que portaven destrals, aixaes, sables i, amb sort, alguna escopeta o carabina antiga. Això sí, portaven cosit al pit un corazón de Jesús per a que ens protegira. Des del primer moment ens perseguien companyies militars que, sortides dels quartels d'Alcoi, Villena o Alacant, tractaven de fer-se amb nosaltres. Però els caps de la companyia eren molt listos i conforme els interessava desfeien la facció eh, i tornaven a crear una altra al poc temps. Malgrat això, al final allò es va convertir en una persecució com la del gos i el gat, i cada vegada teníem menys munició i aliment per a mantindre-nos. I al contrari dels que pensaven en un principi, els pobles cada vegada els rebien amb més por, i és que en realitat allò s'havia convertit en una supervivència sense massa sentit. De manera que jo vaig desertar conforme vaig veure l'encaro per emigrar al Ger. El carlisme tenia nombrosos seguidors en cada poble i aquests actuaven com a informadors locals que aplanaven l'arribada dels sublevats. Al començament de la guerra, el jutge de primera instància de la Vila Joiosa va citar a diversos sospitosos de pertànyer al comitè carlista de Sella. En el poble era un reconegut carlista el rector d'aquell moment, que no dubtava en pregonar que els sublevats acabaríem amb l'anticlericalisme dels liberals i del nou monarca estranger, Amadeo de Saboya però l'oligarquia de Sella, encapçalada per Antonio Giner, era marcadament liberal i el poble es va convertir en un bastió anticarlista conforme el conflicte va anar radicalitzant-se i es van produir saquejos indiscriminats de poblacions i afusellaments d'alcaldes i consellals, com va ocórrer a Beniardà i Benifato. los pueblos de esta provincia de Alicante empiezan de improviso a sufrir de nuevo todos los horrores de la insurrección armada y a ser víctimas de infames exacciones, de imposiciones odiosas y de ese profundo malestar que ocasiona la certeza de que un enemigo feroz se halla cerca de nosotros y puede sorprendernos de un momento a otro y robarnos el pan de nuestros hijos y arrebatarnos la vida si les place en todos los pueblos cometen vejaciones y exigen dinero y armas, y se apoderan de los caudales públicos, sembrando el espanto y provocando la emigración. toti que la documentación señala, el pas de diverses partidos carlistes pelterme la més important fou la que, en octubre de 1873, va tractar d'entrar en el poble provinent de Relleu. Al poble veí, centenars d'homes dirigits per un general anomenat Alcover es van endur de l'Ajuntament 3.000 reals, cremant el registre civil i altra documentació municipal i fent desaparèixer la placa de la Constitució que lluïa a la façana de l'Ajuntament. El pròxim objectiu era Sella. però el poble estava preparat. La facció carlista va ser rebuda amb tirs i se li va obligar a desviar-se cap a Callosa. Era el 5 d'octubre de 1873. Un mes abans havia mort, sobtadament en el seu mas de l'Arc, l'alcalde Antonio Giner, qui lluïa orgullós la seva creu d'Isabel la Catòlica per la seva tasca anticarlista. En 1876, el pretenent Carlos VII partiria a l'exili i la guerra es donaria per finalitzada, encara que el carlisme romandria viu unes dècades després. En 1900, una última insurrecció va fer sortir una partida carlista en la Marina amb poc més de 20 homes capitanejats, de nou, per Ricardo Fuster. Sufocada amb rapidesa, van caure algunos colaboradores de Sella, ...como el jutge del poble José García, acusat de colaborar amb Fuster, o Vicente Puchades, ...combatiente a se li va trobar un manual de táctica militar en el Mas de Muelen... ...simbólicamente... el final definitiu del carlisme a la comarca va acabar al Ventorrillo, on dos homes foren tinguts per amagar dos boines roges. El de aquella guerra en la que Sella va viure la seva última lluita armada. dels carlistes era el pare de, de, de ma abuela, bisabuelo meu. <laughs> Només sé que va en el contador que anava per callar i, la Guàrdia Civil li va pegar una palissa. <laughs> Era la Guàrdia Civil que se veia que entonces anàvem mirant per veure que era una amiga. Com ell no va negar que, que era comunista, Y no sé si Nidia Sales o en compañía, abuela Díaz. Pero no digas una radio.